ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari uw'imana amakuru ndabashikiriza no uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ikiringo cyo kwiyandikisha kugwaruka rutagira akazi cyari gitegekanijwe guherana n'igihe cy'isaha zitandatu zo kuri uno wa mbere gihejeje kongerezwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano umuvugizi w'ubwo bushikiranganje amenyesha ko ari igikorwa kigiye kubandanya gushika hasohotse iyindi ngingo buramatari w'intara ya rumonge asaba barongoye kurikanura kugira ntihagire uwuza atosekaza umutekano muri ako karere consolateur nitunga avuga ko naho harabitwaje ibigwanisho bahaciye mu minsi Heze ubu umutekano wifashe neza karimanzira uno munsi nawe adushikana ku mutumba w'amasasu uri muri komine giheta mu ntara ya gitega abanyagihugu basaba ko ibinogo byatowemwo ibisigarira by'abantu byozibigwa ido nido ni mukanya bishikirizwa na buramatari w'iyo ntara konsorateri n'itunga agasaba abanyagihugu arongoye kuguma barikanuye kugira batesho wese yo bashaka guhungabanya umutekano yakuwe ku telefone na Evariste Nzikobanyanga mu ntara ya Rumongenzi hase neza umutekano urahakwiye gusa nuko hariho abahaciye hanyuma barabikoze neza barabirukana baragenda nyakubahwa motari biravuga ko abanyagihugu bo muri komine bugaramangu hariho abatarara mu mazu ivyo bintu nivyo haca umubizi ko oya bose barara mu mazu kuko abajeje umutekano barabegereye hanyuma ubu nta kibazo uno munsi abanyagihugu murongoye mu makomine atandukanye y'intara rumonge ni igiki mubabwira ni igiki mubasaba ico tubasaba nico twama twabasabye kuko nk'uko mubizi umutekano wongererwa n'abarundi bose kandi rero umunyagihugu yo ategereza kuba uwa mbere kugira ngo acungere umutekano non il di uraheruka gukorana inama muri zone ya marambya ibyo twarashyiriwe turabibibutsa rero n'ubu turangane twibibutsa ko umutekano umwenegihugu ari we ategerezwa kuwurara ubwa mbere na mbere kuko nk'uko mubizi abajeje umutekano ntiboshobora gukwira inzu zose rero tubandane tubahamagarira ko aho boba biketse uyu canke uriya ayo batamenyereye vyoba vyiza baciye bamuvuga kugira ngo abajeje umutekano bace bamubaza ko ari umuntu yoba ari ushaka guhungabanya umutekano cyangwa ari umuntu ariko ararengana konsulateri n'itunga nibura amatari w'intara ya rumonge ikigo cy'igihugu kijejwe igisata cy'ingenzi ONT mu mfunyafunyo y'igifaransa ngo kiracyafise akagihaze agahaze muri icyo gisata nk'uburyo budakwiye bwotuma icyo gisata cisununura hamwe n'ibitigira bikiri bike by'abagendera ibibanza by'iratiro bivugwa na George Nikiza arongoye abakozi n'akazi mu kigo ONT abivuze inyuma yaho icyo kigo bwifadikanije n'ishyirahamwe burundi turisme service bagende ibibanza bimwe bimwe byakira ingenzi nk'uruhongore kamagwa rusizi ikigo gitungiwemwo ibinyabuzima cy'ibujumbura n'ahandi icyo bita vivant akavuga ariko ko naho biruko bashimishwa n'umwimbo uva mu gisata cy'ingenzi asaba inzego nshasha z'igihugu gutunganya neza icyo gisata intambwe iriho Eh, kuko kuva aho tuvuye mu bibazo by'injyane eh, haraciye imyaka cumi ubu hariho ibibanza bitari bike bimaze gusubirwamo intambwe dushyize ko rero tubasha kuyishimira igisigaye ni ugufashanya kugira ngo iyisigaye dushobore gufasha kugira ngo bibe byiza kurusha ingenzi ziri uburyo bwinshi uburyo eh, butatu bwa mbere hariho ingenzi zitembera igihugu zivuye mu yandi mahanga hakaba n'ingenzi itembera igihugu kiri muri izo muri ico gihugu nyene nabo babita ingenzi n'ahari abarundi hariho rero n'abandi bashima kuva ku musozi wabo baja kuyundi nabo n'ingenzi wisanzwe rero ntawovuga ko igisaha casubiye inyuma kubera gushika kuri iyi saha abarundi bava mu ntara baja mu zizo bakararayo baracarokara mu mahoteli vyerekana rero yuko ico gisata vyerekeye abarundi batembera bagenda hariho intambwe abarundi batanguye kujijuka gutemberera igihugu ni ukuvuga rero turizi interiere hari bariko barayijukira ikimenyamenya nuko usanga amahoteli amwe amwe afise abayararamwo hanyuma aho umuntu avuga ko yocumbagira n'abatembera igihugu kirafise iratiro mugabo dufise ikibazo c'abantu batubwira ibicu eh, duto rero eh, hariho intambwe hariho intambwe kandi turi ku kivi turashimishwa n'ingene abarundi bari kubarijukira gutebe gucana biratuma abantu batera imbere kandi bigafasha rero biradushimisha aho ayobwa yuko hakiri e, icyo umuntu yokora ni ingene abantu batembera iki gihugu bavuye hanze boza kurusha ibyo nabyo haca intamba intambamyi cyane cyane iyi ndwara turimwo corona inkuru ya karimanzira abanyagihugu bo kumutumba masasu muri komine giheta ni mu ntara ya gitega basaba ko ibinogo beruka kuzugwamo ibisigarira by'abantu bishwe muri kahise bizibigwa bifuza kandi ko bohabwa imizibukiro ikwiye mu gihe ibyo binogo byotogwa mu mirima canke mu mazu y'abantu umukuru w'umutumba amasasu nawe nyene asaba ko leta ifasha muri ico gikogwa ku ruhande rw'umugwi Sever ujeje kurondera ukuri no kunywanisha bavuga ko byazuwemo ibisigarira by'abishwe mu magume yo muri kahise iruhande yo ibyo binogo uwo munyagihugu asaba ko haboneka umuzibukiro w'imirima byakuwemwo cyabasaba yuko boraba ikintu bokora bakaduha agashumbusho gakwiye tukagura kandi gatongo kosubirira aho onye ari kubivurira sawa ari kuko uvuga ati mwega nta kintu na kimwe uzasaba kuharangurira umurimo hazoguma hakuburwa hamere neza we nta kindi dusa kuko nk'ibi inye nubona uri nk'umwenegihugu bakavuga ati wewe nk'ukuntu bahakoze hakorwa n'abakozi benshi kandi bari bakora igikorwa cyiza ndumva ko jewe mbamaye nawe umigihano ngo ndabikore jewe ntacyo ntushobora ntavise ababifashije tito hakizimana umukuru Mutumba masasu komine giheta yifuza ko leta yokora ibishoboka byose kugira ibyo binogo rusange bizibigwe ataco bironona kujya abantu twagize bagize amahirwe bakabona ibyo binogo rusange bakuyemwo ibyo bisigarira leta rero yodufasha kuko n'abazura ayo magufa barabereye n'ingene bobigenza n'ubundi bisire bifurirwe hari naho inka yotibukiraho canke impene igaca mu mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Pierre Claver ndayicariye awurongoye avuga ko ibyo binogo vyakuwemwo ibisigarira atari binogo bisanzwe kandi ko imizibukiro idatangwa cyo kimwe n'iyindi aho dutoye ibisigarira bapfira bijya binogo dukuyemo abishwe bagatabwamo hamwe bitogwa mu matongo ya leta ahandi ugasanga bitowe mu matongo y'abenegihugu gushika uyu munsi rero nk'aho tumaze gukorera ibinogo byavuye mu matongo yabo ubwa mbere ho bararuhutse hanyuma bijya binogo si binogo by'umugwi severe ni binogo biriko birasigura ibyabaye mu minsi iri imbere turiko turitegura kugira turabe ingene tuhafurira mugabo tukahafurira dushizeho ikimenyetso muri kino gihe umugwi severe ukaba uri kurazura ibisigarira vy'abishwe mu makuba yo mu gihumbi kimwe ijana icenda na mirongo indwi na kabiri imbere yo gutandukira iyindi myaka barakoze rinibere nibigira tuve igitega tugaruke mu gisagara cya bujumbura aho igikorwa cyo kwandika urwaruka rutagira akazi kiriko kirakogwa mu bice bitandukanye byo mu gisagara cya bujumbura bamwe muri urwo rwaruka baganire na radiyo isanganiro barashima icyo gikorwa naho babona ko ikiringa ari gito cyane ngo bagasaba yuko umwanya bagasaba k'umwanya bakamarana ko umwanya munini ku muntu umwe umwe yaba abandika canke abiyandikisha bose basaba ko kongerezwa ikiringo n'inkuru tubaza honera muco Eh, urwaruka rutari ruke urarubona mu bibanza bitandukanye byo mu makaritsiye mu gisagara cya bujumbura biyandikisha kuko tubandanye tuyandikisha ko ndabona turi benshi nkabona ko turiyandikisha murabona turi benshi kandi bitwara umwanya munininya nimba nk'iri jwi ry'iwanje ryoshobora gushikira nk'abantu babijejwe kuri uko botwongera umwanya kuko ujya mwanya batanze ni mutonya cyane reka n'umwe mu bandika abibona uko nyine kugera ku munsi w'ejo wa mungu tugeze ku bantu bashika amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani muri uno munsi turi ko turabona ko bigenda neza mugabo turi kubona uruza n'uruza rw'abantu benshi baza kwiyandikisha tukabona ko ikiringo turi ko turahabwa cyo kugera saa sita mbona ko umwe twaba turabamara abantu hari n'abasaba ko icyo gikorwa kitoba imfa gusa bakizera ko inyuma y'icyo ku munsi wa gatandatu kikaba gitekanijwe kurangira kuri uyu wa mbere igihe isaha zitandatu urakoze onera muco bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bohejeje kumenyesha kwico gikogwa cyo kwandika abatagira akazi congerejwe ikiringo piyangurikiye havugira ubwo bushikiranganji yamenyeshe uko gushika kuri uyu wa mbere hari hatonze ari uko nako gushika kuri uyu wa mbere hari hagitonze abantu benshi bashasha baje kwiyandikisha igikorwa cyo kwandika urwaruka rwize rudafise akazi eh, categezwa guhera uno munsi igihe ca saa sita uno munsi igenekerezo rya cumi na kane ry'ukwezi kw'icenda ariko rero nubwo hamaze kwandikwa benshi kuko eh, muri uno mwanya gihe cy'isaha zitanu n'inusu yo kubandanya iki gikorwa akaba asabye rero abariko baragikora bose yuko babandanya bandika abo bantu bose ubwo rwaruka rwose rwaje kwiyandikisha gushikaho azosubira kubabwirira eh, yuko ico gikorwa kirangiye mu makuru ajyanye n'inkino ihiganwa rya basketball ku migwi yo mu gisagara cya bujumbura ihurikiye mu ishyirahamwe ya Sebab ryari rigeze ku igira gatatu mu mera y'indwi twaraye turangije mu bigeme umugwi wa young sisters watsinze rumuri amanota mirongo itanu n'atandatu kuri mirongo itatu n'atatu umugwi wa gladiators wahora witwa bekositari watsinze Egrenwa amanota mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo itatu n'atatu mu basore umugwi wa Egrenwa watsinzwe na Mutanga United amanota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo umunani na rimwe urukino rwari guhuza umugwi wa Jimkana na Dinamo ntigwashoboye gukinwa ku mvo zitamenyekanye amakuru y'inkino kandi muri bucana yandi buraca bugacana ayandi mu nkino umukinnyi wa taekwondo afise umukanda ararekuriwe gutanguza ishure ryigisha urwo rukino hamwe no kwitabira amahiganwa atandukanye bishikirizwa n'uburongo ishyirahamwe ry'inkino za taekwondo mu burundi cyprien bigirimana amenyesha ko umukinnyi w'urwo rukino arekuriwe kwivuna akoresheje ubuhinga yize mu gihe aguye mu mutego w'abagizi ba nabi buca nkino na jean marie vianney ngendakumana Nta mugwi n'umwe ukina urukino rwa taikondo urekuriwe gutanga umukanda uwo ari wo wose utabiherewe uruhusha n'ishyirahamwe ry'inkino za taikondo mu Burundi nk'uko bishikirizwa na Cipriano Bigirimana arongoye ishyirahamwe ry'inkino za taikondo mu Burundi. Gushika ubu uya muri taikondo yose itangwa na federation. Nubwo pasiriza muri club ntibashobora gupasa hatarimo ubuserukira federation. Amapasasi yose aba jewe ntegereza kuba ndahari nka president wa federation. Kiretse ntafise akanya akaba hari uwo naruye ingitse agenda nk'ubuserukiye la federation kubera yuko ni nka diplome iyo hatari directeur haba ari uwo directeur yatumye e, kugira ngo noneho eh, uwo mukanda kiba ari ikintu kizwi na federation waramusu mu y'inkino za taekwondo mu Burundi amenyesha ko iyo umukinyi wa taekwondo adatoye ikibazo cyo kuronka umukanda kwaca asubira kwigishwa ubushasha hari igihe umunyeshuri ayobe bakamusubirishamo bamusubirishijemo ikiringa asubiramo ntasubiramo ikiringo kingana n'icyo yaramaze ategura gutegura kari kabiri mu mwaka ni ukuvuga amezi atandatu ya mbere n'amezi atandatu akurikira umukinyi w'urukino rwa taekwondo yarose umukanda ngo abafise uburenganzira bwo kwitabira amahiganwa atandukanye hamwe no gutanguza ishure ryigisha urwo rukino hariho umukanda uronka ukaba ugiye ku rugero rwo kurekurirwa kugorora club hakaba n'umukanda uronka umukanda nyene ukongera ukakurekurira kugenda mu mahiganwa iyi mikanda yose twavuze eh, si bose barekuriwe kuja mu mahiganwa Ganois. umuntu yaronkejwe inyigisho z'inkino za taekwondo ngo bituma agira nyifato nziza mu kibano nk'uko Cypriano Bigirimana abandanya abishikiriza suwaronse umukanda gusa umuntu wese akina taekwondo afise indero idasanzwe niyo tuherako kuburyo naho yoba yari umuntu adashoboka mu bana aje muri taekwondo acashoboka turamwigisha ibintu bituma aja ku murongo gushika naho bose ahubwo baza kumurabirako nubwo biruko mu gihe umukinyi urukino rwa taekwondo aguye mu mutego w'abagizi ba nabi ngo arashobora kwigwanira ngo aranashobora no gutabara mu kibano iyo habaye induru inkino z'iwacu zo kuja gutera canke kwivuna kiretse ateye ukamusotora hari inshuro umusotora hanyuma akivuna ntibamuhamagara ngo aze gukoresha bwa buhinga bamuhamagara kubera babona yuko yoshobora kubatabara ahandi hoho wosanga abakina tayikondo aribo bagiye barahamagara ngo baze gutabara kugira ngo bagwane oya si ivyo kiretse asanze yagize bwa buhinga bwa tayikondo mu gihe yagiye gutabara warongoye ishirahamwe ry'inkino za taikondo mu Burundi atera kamo gwaruka kwijukira gukina za taikondo ngo kuko zituma abazikina bagira amagara meza abaciyumvira ko be nizo nkino ngo arizo kuvunana Cipriano Bigirimana avuga ko bakwiye guhindura ivyumviro kuko Burundi bumaze kutahukana imidari tari mike muri urwo rukino Urakoze Vianney ndakumana bucanandi inkino hidushikanye ku isaha zitandatu zirenze ku minota nine. none hano duce dusozerera ano makuru mu kirundi ariko kubo tutatanguranye ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize ikiringo cyo kwiyandikisha kugwaruka rutagira akazi cyari gitegekanijwe guherana n'igihe cy'isaha zitandatu zo kuri wa mbere gihejeje kongerezwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akamenyesha ko ari igikorwa kigiye kubandanya gushika hasohotse iyindi ngingo buramatari w'intara ya rumonge nawe asaba barongoye kurikanura kugira ntihagire tose tosekaza umutekano muri ako karere consolateri nitunga avuga ko naho harabitwaje ibigwanisho bahaciye mu minsi heze ubu umutekano wifashe neza karimanzira w'uno munsi yadushikanye ku mutumba wa masasu uri muri komine giheta ni mu ntara ya gitega abanyagihugu bagasaba ko ibinogo byatowemwo ibisigarira by'abantu byoza ibigwa abimuwe nabo ngo ngo bahabwe umuzibukiro mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na Eric Uwimana yari muhinga bw'ivyuma mwese ndabifurije kugira umutaga mwiza